mirongo ine na gatatu mirongo irindwi na gatanu mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na kane mirongo itandatu na gatandatu ubusa kabiri icyo tubasaba no gushyiramo utuyinite ku bipa nta birimo maze mukatwakura mukatubwira aho muherereye maze mukatubwira n'ayo makuru yabaye ngaho iwanyu tutashoboye kumenya ngaho kuri radiyo y'isanganiro akanyarwanda igihugu cyabo kuko benshi biruka guharanira inyungu zabo abantu nk'abo si nk'abo kuri mwezi gisabo ubu hari abantu usanga bakigura igihugu cyabo duhereye ku mwami umunyanyi wa mbere ku murongo alo alo alo ah, telefone ni kadukundiye ko tuyaga ariko nababwiye ko bipa ntibirimwo mushyiramo amayinite maze mukakura akanyana kanyo kugira ngo mutubwire ayo makuru yabaye ngaho iwanyu kuko abamenyesha amakuru nk'uko mwabyumvise ntishobora kubera hose rimwe n'umwe ku murongo alo alo alo alo agatelefone n'ubu Elia Kadogo niwe ari karatunganya ibijyanye n'ubuhinga bw'ibyuma mbwiye ati gaciye kagira ibintu bitameze neza ariko nababwiye ko muri studio ndi kumwe na Jean Marie Mayonga maze niwe tugiye gufashanya muri kano kanya kuremesha kino kiyago Shami Makoto Elia ni beravuza Elia Elia Kadogo ati ubundi munye ku mungalo ndabahimwe mu nyanyo radio isanganiro yego nitwa Ndinda yaha yego ndinda yaha muri mutwakwe muri hehe imugwi ndinda yaha imugwi ni umuntu yacibitoka ariko numanza nkagusaba ukagabanya akavorime k'iradiyo yego reka ngabanye tuga hmm. ku ijambo rero ndinda yaha ngaha imugwi mu ntara y'ibitoko tubwira amakuru yabaye ngaha imugwi tutashoboye kumenya yego ni ukuvuga ngaha imugwi hmm. hariho ibintu biza bituyobera muri zone buhindo hmm. ni ukuvuga ko hariho abantu benshi ukunda gusanga ariko bugaza amazu mm. ego kandi ugasanga bambaye impuzu z'igipolisi abambaye impuzu z'igipolisi bugaza amazu batari kumwe n'abajeje intwaro ego mm-hmm. hanyuma mu ndwi yahera hariho umuntu baheruka guhusha kugandagura ibyo babikora mu masaha ayahe sizeri z'umugoroba sizeri z'umugoroba mubakije mugatohoza ko ngaho i buhindo abantu mubangaho mwese murazinanye abo bantu murabazi ni bande biragoye yego mm. hari cyo musaba abageje intwaro n'abageje umutekano twebwe nk'icyo twosaba turi abanyagihugu b'ibuhindo mm. dusaba nkabura amatari ko ariko yoturungikira nk'igisirikare aha muri zone buhindo mm-hmm. kubera ko n'ukuri twebwe abanyagihugu bato bato umutekano wacu ntiwubahirijwe mm. ntiwubahirijwe gute aho nta birindo by'igipolisi byegereye ngaho i bo n'igipolisi kirahari n'igihari uca usanga kiri ku izina ry'umuntu runaka <clears throat> ariko igipolisi gikorera abarundi bose kandi iyo hagize umutekano hungabana nk'abo bantu muvuga ati bugaza amazu kuva cumi na nagira igipolisi nicyo kijya kubatabara igipolisi nta jambo gifise oya mm. aho aho ngira ngo woba uri kurageguza oya nta jambo rifise gute ari rijya ribubageje gucungira umutekano w'abanyagihugu none kugire ntukumva umuntu ariko yiyitirira ngo jowe kanaka mm. igipolisi utakibona n'abahari ni babiri ego ndakubaze mbega mwarituye abajeje intwaro icyo kibazo mwarabigishikije mu stanteri na chef de zone bababwiye ngo iki ntako tutagira twe turi abanyagihugu bato bato twama tubishikiriza mm hama ni niye nta nyishu baduhereza ariko kumbure ababijeje bavyumvise buramatari nko mwamutatse yavyumvise n'abandi bashobora kuba basangiye kurangurana imirimo bazoheza bakemure ico kibazo na cyane turarusha abanyagihugu b'ubuhindo nibaturungikira igisirikare kize kuko turagowe turarusha mm. murakoze cyane mu gihe ryiza namwe murakoze mhm. urisha kudashira ibikombe imbere itunga kihuti utiriza n'ingorane aha iwanyu havugwa amaki umunywayi ku murongo haro haro mwiriwe neza mwiriwe mm, tuyaga nande muyaga na odasi igihari mu rutana mu rutana ni amahoro ni amahoro mugabo utafite nduka ku ijambo ni ukuri n'ubu twagize abantu bagiye gukora hakurya bashyiraho bugarana hakurya he twarimira tanzaniya mm-hmm. basanga ubu ni ingorane zirabibishya abantu n'ukuri mm. none wumva ngo wubugajwe kubera kubera cyakiza twasaba mm. eh, rero bose kinaganje kwere burani ngo dufata buze gupima abakene n'abagaruka nibaza ko nahari hariya nyene nabo ah. nyene ico kizumva nabo nyene bari mu babisuzuma nabo nyene eh urumva ntibashobora kubarekura mu gihe batabonye ko atakibazo boza gutera mu Burundi none ubona ari ikibazo iwawe oya niko indara gusa yari mbi mm eh reka kumbure ngira ngo barikora ibyumva nabo nyine barabona yuko eh, kumbura abantu bakeneye kuzotaha ariko no kurindira murakoze ijoro ryiza ubundi munywanyi ku murongo alo alo mwiriwe mwiriwe mutuyaga mm, nande ndi mu kinyinya muri ruyigi yego mu ruyigi n'amahoro ni sawa mhm, amakuru tutamenye amakuru mutamenye mhm. kuva aho bavugiye iki kiza cya korona virusi mhm. ibintu bitera biduga nk'ibijyanye n'ibintu byandwa mu isoko kubera bimwe bimwe byahora biva mu gihugu kibanyi cya tanzania ubu ntibikivayo kubera bamwe bamwe basa n'abahagarikijwe nko hiyo yego kuvuga nk'umunyu bahora baranguranga ibihumbi cumi n'umunani mhm. ubu ngo barangura ibiri na bitatu mhm. iki ari igikombe bita ikinusu kimbo ubu inoti y'igihumbi ikintu nyamukuru gisa n'icunga kiriho kiratuma ibintu biduga mhm. ni uko bamwe bikika mu bumvise ibintu bibaye bituma ah, bamwe bamwe nka bato bato badashika aho ibyo bintu babikura none nk'abajejwe intwaro ivyose mwarashoboye kubegera murababwira yuko mubona ibintu biri ku biraduga bitewe n'abikika mukiza ahubwo abantu dufatiye nko kubajejwe intwaro buza mhm. barafatira ko baravye nk'umuntu ariko aragomba inyungu y'umurengera y'igikombe cyahora yigwa amajana atanu abantu barangura bahora barangura ibihumbi cumi n'umunani mhm. bagaca bagurisha igikombe amajana atanu atandatu Eh, mugabo igikombe kigeze ku cy'umunyu urumva rero abanyagihugu mwifuza yuko abantu batokwika mu kiza bitwaje ibi na yego ubu dufasha kubwira twebwe bato bato tutariko tutagurisha umunyu canke ibindi murakoze cyane ndibaza ko iyo nkuru bayumvise mu bwijoro ryiza sawa Allo yego ubu dufasha kubwira twebwe bato bato tutariko tutagurisha umunyu canke ibindi yawe umura amaso yawe umva impanuro zanjye kiganiro naho iwanyu havugwa amaki umunyayi ku murongo alo alo ah, alo alo alo alo ndabaye muri umunyonyi wa radiyo isanganiro muri bande mutwakwe muri hehe eh, nitwa farigi bonane ntuye muri amerika farigi bonane muri leta zunze ubumwe za amerika ubu ngira ngo mwebwe muri ku murango amakuru yo ngaho muri leta zine aha ngaha turakomeye kuko mhm. gusa ibyo bihuha nk'abibandanya by'indwara byateye isi yose mm. ko byumva nuko abantu kuma mu mazu ntaho bajya ntaho basohoka yego uko niko byifashe muri leta zunze ubumwe za amerika mbega hari impanuro mufise mwebwe nk'ababona ibiko biraba ngaho mwibaza ati abantu bo byifatamo gute mbega hari impanuro mufise mwebwe ari wanyu havugwa maki alo mwiriwe neza mm, tuyaga nande sindayihebura sindayihebura yego muherereye he imutambo mu rukobe mutambo imutambo hayagwa maki iwacu ubona indwara bivugwa ntitubikurikiza mhm. abantu turaramukanya amazi ngira abantu ku mayira ntibayashyira aho aho bakorera mm, ntibashiraho sinzi igituma mm, kandi abantu barahimirijwe yuko bateza gukaraba n'isabune mu kwikingira mwebwe none abaje intwaro ngaho iwanyu ntabyo bababwiye reka umutungo wacu ntabwo imbaraga ubumva hanyuma ikindi mhm. ibiciro by'ibinyobwa twebwe iyo bakura inzoga bituma bidahangaye n'icyo inzoga superi turayigura ku gihumbi n'atandatu ahandi wumva ngo ni igihumbi n'ane bisatara ni ukuvuga bishingira ibiciro bishakiye ngaho yego cyane ikigo bazirangura n'icyo mm. rero abaziri hejuru yacu abatetswe barakwiye gusa bararaba yego murakoze cyane nizere yuko ayo makuru kumbure ah, ababijejwe babyumvise bazogerageza barabingene boshobora kubyubahiriza murakoze ijoro ryiza mwisangana ikiganiro naho iwanyu havuga amaki munyoye ku munga alo alo alo alo ndabaye mwiriwe munyonyo radiyo isanganiro jewe ndi kumwe na jean marie mayonga nanjye nitwa shari makoto mu bw'ibyuma ni eriya kadogo mwebwe mwitwa bande mutwakuye muri hehe Nduimana Jerome nakwendi ngaho Jerome mu gatumba ni muri komine mutimbuzi amakuru tutamenye ngaho mu gatumba amakuru mutamenye ni uko twebwe dusanzwe twifitiye imirima iri ngaha mu gihugu kibanyi cya kongo mm. ubu rero akaba aruganye impaka urumva ntawe nta muntu agisubira mu mirima urumva imirima ica yononekara tukajya duhomba ego muti hariho ikibazo n'uriya ahegeje kwakura ari mu ntara ya rutana avuga ati abantu turimira hakurya y'urubibe izi ngingo zafashwe ntizitworohereza ariko kandi rero mm, ariko kandi ngo amagara rutamajyana ni kuraba no kuraba kugira ngo ntihagire abahomba mutiho ufatwa ingingo kugira ngo abarundi canke abanyitanza abari ku mipaka bafise ibyo bari basangiye barabe ukuntu kumbure byotunganywa umunywanyi wacu ngira ngo tunite turamuheranye birashoboka ariko ikiganiro kibandanye n'umunyanyi ku murongo alo alo ndabaye mwe munyanyi wa radio isanganiro muri bande mutoke muri he Burundi sabwe nitwa nkorera Burundi nkorera Burundi utwa muri komine mutimbuzi neza na neza amajaye duga ku ijambo utubwira amakuru yabaye ngaho utamenye ngaho kuri radio isanganiro y'amakuru mbona no akamugwa abagize intwaro amakuru avuga ko hari abantu bamwe bamwe bashobora kuba ariko batangaza barinjiza hamwe zabo hano mu gihugu cya kongo abantu baba bariko barinjizanya abantu b'abakongomani bava mu gihugu cya kongo abakongomani bariko barinjira mu burundi yego batamuza bitemewe n'amategeko bariko barinjira hmm. niyo makuru n'umunsi ashobora kubangira yagaragaye ariko ayo makuru ayo makuru uvuga sayo wiboneye wenyine hamwe ati nabonye naka na naka binjiye nayo wumva nawe avugwa nayo numva uno munsi byadashoboye kuba bigaragara nk'abafashwe umurundi ntashobora kuba abakongomani none binjiye binjiye binjira gute ubona we icyo wumva ni gike yo mu bisanzwe niba barundi nyine cyangwa badakunda igihugu cyabo ushobora gusanga apakira kubera abaroba no mu cyaro cyangwa agasanga apakira abantu abinjiye mu gihugu cy'uburundi bakamuha amafaranga mu gihe akeneye n'amategeko ariko kumbure rero namwe nk'abantu mukunda igihugu n'abandi ntitwagiza ngo ntibakunda igihugu ariko kumbure mwaca mumenyesha abajeje intwaro n'abajeje umutekano mukaberekana n'ivyo vyambu aho abo bantu baca mu binywabi gutyo baheze babikorereko nibyo nyene nico bituma nagonga nti byo kuba bisanganira mvurira nagagoye nabo kubyifuza kubigira ejo canke ejo ejo mm. amenye ko turi maso kandi mwemerera n'abajeje umutekano mu kiyaga kiyaga ko ko burikanura kwigendera abajeje kandi babigiye murakoze cyane mbwijo giza ngabo mugatumba okay mhm burundi alo alo turafise undi munya ku murongo alo mwiriwe cyane amahoro mm, tuyaga nande eh, ndi amerike amerike amerike amerike utwakuye urihe ndi mu gisagara cya bujumbura mu kibenga mu kibenga Ego. Ego. Namahoro. Mm, mukibenga namahoro. Ego. Makoto ni sawa. Namarame. Amerike amakuru yabaye ngaho mu kibenga ko twegereranye n'aha radio isangano isanzwe ikorera n'ayahe tutashoboye kumenya. Amerike ntidushoboye kuba natwe yagariko hari undi munyanya ku Mongo. Allo. Ndabahe mwiriwe. Mwiriwe cyane. Muri bande mutoke muri he? Ni Faransa Imugina. François Imugina ni mu ntara ya Cibitoki. Eh. Mwiriwe amahoro. Eh, ni amahoro urumva rwose nari mfite ikibazo mm. rema ifumbire no kuyananiranye byatunaniye kabisa cyane rwose ifumbire twabuze ifumbire cyane rwose ejo batanze ifumbire biriho baragwana kubera ifumbire kabisa byatunaniye kabisa ko umuntu dufasha ah, icyo kibazo cy'ifumbire ngaho cyifashe gute neza neza urumva baratanze ifumbire bazana ifumbire ubupfuko majana atanu mu ikomine yose ya mugina mva cyari ikibazo ku bantu bose nk'ibihumbi nka bibiri mm. semeye cyari ikibazo byashaka mudufashe twakora nk'ifumbire kabisa muti niboneke kandi ku rugero rukwiye kugira ngo abarimyi bashobore gufumbira imirima uno munsi ijya igenze ku rugero runaka murakoze ngira ngo abajeje icyo kibazo bazoheza bagire icyo akandi kabazo mutaba mhm. umva byabakoze amazi midoga kwikagashara kacu duheraniwe muri sosiyete mwazamuze mutubarize kintu byogenda neza na neza ku batazi icyo kibazo cyifashe gute none ko bari batubiye ko bazaduha mu mezi atatu mu mezi atatu akaba yararangiye n'umuyobozi atwara sositare akaba bambaye atwara odeka akaba yazi kuduhumuriza akamutama nawe samutubarize bibiri makuru mirongo icyenda kabiri ntuti ikibazo mufise rero ni cy'imishahara mwakoreye sojesitare kumbure murafise bari barongoye iryo shyirahamwe sojesitare mubegere hari icyo bababwira ntacyo baratubwira wowe bo nta kintu ahantu mbere ko baraduhereza mudufashe namwe nk'abamenyesha amakuru mudufashe muti rero leta n'ishyirahamwe sojesitare nibajya hamwe bagire icyo babashikije kibahumuriza yego perima mama dufashe perima murakoze cyane ngira ngo bajya babyumvise bazoheza babikorereko eh. murakoze undi munywa ku murongo alo mwiriwe cyane tuganira ninde byizigiro umutwe kwe muri he umusozi n'intara muri mu komine murambi mu wa muriro yego amakuru utamenye ngaho iwanyu na yahe agatelefone ariko munyanyura radiyo isanganiro tudashobora kubumva ngaha n'abanyagihugu ndabumva duga ku ijambo aho hantu muhagaze siho ntitwumvikana il est beau mon pays Burundi, il est beau, il est beau. Aho iwanyu bavugwa make wundi muntu ku murongo haro haro yambo amahoro cyane ni impore namwe iwanyu ni impore e, yego tuganira nande e, karaveri mutwakwe muri he mucankuzo amakuru utamenye Eh, amakuru mutamenye mhm. ni ikiraro kiri mu wa rutoke mhm. cyagibaye iki rero ikiraro cyaramenetse hariko amabiza yabiri mhm. amwe y'ibyuma yego yose byarafyatagaye amazi asigaye yicira hejuru yego none ico kiraro nk'abanyagihugu mwebwe ko usazwe rimwe mu gikoresha cyane ntaco mwamwe arafashije kugira ngo murabigene mwufashe mu byo mushoboye kugira ngo gishobore kuza kirabafasha kujabuka abene gihugu no kuri ntaco boshobora atagiyemo nyine leta igafasha nyine ikazana ayandi mabise bakagikora mm, none amazi asigara yicira hejuru n'abarimu bajya kwigisha mu rutoke ntibakigenda imvura yaguye eh, none nk'abajeje intwaro hagufi mwarabibashikirije murababwire icyo kibazo ndibaza ko abakuru b'imitumba babishikiriza mugani ntacyo turabona kivamo mm. eh. uti rero mwifuza yuko icyo kiraro cyose gusanurwa yemwe bakazana ayandi mabize kuko haragutse cyane n'ibiti ntibyoja ko kwera ariko munywanyi w'isanganiro nariko ndibaza yuko nk'uko mwe musanzwe muri abanyagihugu nyene mwogerageza mukigeza nk'abajeje intwaro ari nka mustanteri cyangwa umukuru w'agatumba mukaza muributsa kumbure nabo nyene boca babikorerako banaza barakura ibisenyi biri iyo mugana imvura iguye nabyo bica bimanuka nyene bikaza bikugara amazi akaguma yicira hejuru murakoze cyane eh, ijoro ryiza eh. Ugwende ngwe maso tu yale faile nyakazo tiverana sintu tumwisha ilebo ilebo siti moto san agitega agisora nawendelo tanta radiyo isanganiro tugeze ku cy'isaha imwe n'iminota mirongo muri sitidiyo za radiyo isanganiro umunyayi ku mungo alo ngabwira ibyuma yari yakadoga mbwira ati umunywanyi yari kumuranga aciye aho bakundi munywanyi kumuranga alo ndabaye mwiriwe munywanyi wa radiyo isangane mu bande mutwakuye muri hehe eh, ndi amerike amerike mu kibenga mwiriwe eh, amahoro ni amahoro ntabwo ngira nti amerike mu kibenga hegeranye n'isi kure cyane n'aho radiyo isangane ikorera n'abamenyesha amakuru baho amakuru yabaye ngaho utamenye eh, mwaka aka ndazi ko tuvugana ndarisha umunwa iyo kuri radiyo isanganiro mm. eh, icyo mvuga nshaka kuvuga ku byerekeye abantu amerika aho hantu uri kumbure ugerageza ugaragara neza ko ntituri ko turumvikana undi munyanyi ku murongo alo ndabaha imwe mu munyanyi radiyo isanganiro Emmanuel umusumba mu bukeye Emmanuel mu bukeye mwiriwe amahoro ni cyane ariko turafite ikibazo nyakubahwa muhesha amakuru ikibazo duga ku ijambo ikiraro gihuza mbuye na bukeye yego maze amezi ane uku kwezi kuragira kane cyarakorotse mm. kuvuga rero urujya n'uruza ruva mu irango rugaca mu bukeye ruciye mm. muri buye rwarahagaze yego urumva twabwira musantire wa komine ya bukeye akikubita agakiko hejuru ariko icyo kiraro muvuga cyakorotse cyari gisanzwe kigizwe n'iki cyari gisanzwe ari gikomeye mugabo imodoka nini zacakoze karengana ariko gucika ubu n'imodoka n'igare mu bintu byose byarahagaze urujya n'uruza rwarahagaze ariko niko ndabaza icyo kiraro kumbure cyaba cyari gikozwe n'imigogo y'ibiti n'imbaho mwebwe nk'abanyagihugu interano yanyu niyi baragerageza ariko ntabyo boshobora bisaba uburyo bwinshi mm. mu bukeye niwe ashobora kugira ingufu zo gusaba uburyo bw'isi ariko urumva ko icyo kiraro cyari gisanzwe gihuza amakomine atandukanye ababijejwe kumbure mwabuze musitanteri wa komine yabukeye abandi bobo mubonaho ku guki bariko baragerageza nk'ubu baragize intuze umuntu umwe ashobora guca ngo urumva nk'amamoto urumva imiduga yahora ihaca yarahagaze akambo bakumvise kumbure bazoca baheza babikorereko murakoze cyane mbw'ijoro ryiza ngaho mu bukeye murakoze murakoze munyanywe umurongo alo ndabahe mwiriwe mwiriwe neza munyanywe wa radiyo isanganiro mu rwanda mutwakuye muri hehe mukeze mu kazi ko kwa sabwe sabwe mukeze mu kazi ko kwa birekuko birekuko mugacokwe neza na neza muri ya komine n'intara mine gisuru mu ntara ya ruyi gisuru mu ntara ya mburuyigi mwiriwe amahoro ngaho mugacokwe aha turashima mutanda ari kubaza ndakufashije ego meduga ku ijambo bato ndagomba shikiriza ego imvura yaguye kwa gatanu ego muri iyo mvura naho yaguye yarononye ibintu byiza mm kuri iri barabara riva mu gicucu rigenda mu cyerekezo ego kuri ryarononekaye mm ryoronekaye gute ko haraba kuva mbayeho rikozwe mm-hmm. maze ntihari bwasimba ibarabara kandi kuwa gatandatu ibintu byari bimeze neza kubera ko maze amazi gusumba ibarabaho hmm. kandi n'akariho karunyuzemo amakipe yarasangwe n'ikijya mu mazi ariko rero ibyo mwe mwibaza ko biva kuki mbega amabarabara asanzwe akingiwe ngaho kugira ngo kumbure ntazaratwarwa n'inkukura mukora iki kure ukuntu n'abanyagihugu dukunda hmm. ibyo dushoboye n'amaboko ibikorwa mu ego uriko uravuga nk'iryo barabara rihuza warumbwira riva mu gisuru rija mu ruyigi rigenda mu cenda cy'ukuntu harayarishaka ego ariko ubwo rirakingiwe n'ibiti kugira ngo inkukura ntize irayisenyura sanzwe ibiti biriho mugana ari cuma hmm. hanini n'uruzi hanini n'uruzi tihokogwa iki cokogwa nande uri nk'ababijeye uhaye uraba nk'ayo mabisi yavuye yego kuri bogerageza bakaraba ukuntu batubaka kuko ihenuka rwose ni ukuri ngo usanga ibintu bisa urakoze cyane munyonyi radiyo isanganiro akamu kawe kumvikanye kumbure ababigejwe bazoheza bace babikorerako sawa mugahari kinda bomamvu duga kwijambo unyarutse sawa nkiki urumugera wa coronavirus ariko umugera wa coronavirus virusi muri aho iwanyu havugwa amaki aho iwanyu nta mugera urahavugwa nicyo ngomba mvuge ikiganiro ikiganiro nicyo ku munsi wa gatanu aho tumugico mushikije ku makuru tuba twabashikirije murakoze cyane muri ijoro ryiza umunsi umwe samandara tega inyabuto Acize kuziko con gita visciusa Oggi salve, salve, salve, salve, salve, salve Da giumbari Samandara girunamati Ngami wibu butuntu aruma uwumpamagaye mukanya kanya ndagarutse umwami ati genda ndegenyeza haciye akanya samanda araragaruka araba mu nkono yitangaza nta mboga zawe nariye ubu ni isaha zibiri z'ijoro ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida buratwibutsa ko duhamagariwe gucandagisha abana kuva bakivuka gushika ku mwaka n'igice iwanyu havugwa maki umunywanyi wa radiyo isanganiro ku murongo alo alo amahoro ndabumva jean dodier jean dodier muherereye he ah, mu isare mu isare havugwa maki nagomba mvuge kuri isare njyana bibaye ngaha ah, ku mashugwe mhm. isanganya Eh, ariko ariko jean dodier urazi ko ayo makuru twayavuze kuri Radio isanganiro icyo tubasaba ni ayo makuru tuba tutamenye muri kino kiganiro kumbure muzoheza mu kigaruke ko mu kigane cyo kuwa gatanu gira icyo ushikirije umunyanya ku murongo alo alo mwiriwe neza ah, tuganira nande sabwe sabwe sindabumva neza eh, ndi harerimana nikodemo ibutega muri komine ya mubimbi yego mu ntara ya bujumbura yego nagomba ko bamenyesha ya makuru twababwira ku wa mbere uhetse mhm. yego ni cya kibazo cya wa munyaga w'igihuhusi n'urubura watwononera imirimo ukomera ukagurura n'isengero y'ubutega mm. yego ni ukuri n'ubu imwe tuguma dutera akama ni ukuri kugira ngo abashobora kuduseruka ko barabe ko turonka aho dushobora gusengera kweri utere cyihutirwa kuba kubasanurira urwo rushengero mwari musanzwe mwinjiramo yego ni ukuri isengero yaragurutse ubu bariko baragerageza kugongora amabati umwengo mu ruganda baba bariko baratora ko amabati yarononekaye rwose nta kintu na kimwe imwe mm. dushobora kubona ko kizohava gishoboka ariko kandi mu rushengero musanzwe mufise abari basanzwe barongora urwo rushengero bo babivuga kwiki ni ukuri barahari nabo nyine nibo batera amato kugira ngo bashobore kuza barabe icyo bofata abafundi nabo baritaba bakaza kugira ngo bagongore barabe ko barafuka bagira ibyononekara impome kugira ngo izihenu ariko kuba murarindira yuko babagira icyo babafashije none nk'abanywanyi b'urwo rusengero mwebwe none mwaciye mwicara canke hari utuntu mumaze gukora namwe oya ntitwicaye icyo turi ko turakora nicyo nyine cyo kugira tugongore uko tubati umuyaga wari waratengatije kugira tube turafuka impome ntizihenuke nicyo gituma twatera akamo nka mwebwe wamenyekamo kuri tukihanyura isika kure kugira ngo muduterere akamo ah, zaba ah, imvukira ah, yaba na nyine icyubahiro umukuru w'igihugu eka abashobora kuduteruka ku bose kugira ngo nicyo gituma nicyo gituma kino kiganiro kiriho ku bwanyu murakoze cyane mu bw'ijoro ryiza yego mwe namwe murakoze muraduterera akamo mudutabarize n'imirima yaratabagaya ntitubona ko abantu bazaba bimbura murakoze cyane arafata ijambo mu bagabo ubundi munyuranye ku murongo aro aro agatelefone umunywanyi ndumva kumega kamugoye ikiganiro ni ahiwanyu havuga maki n'ubu tukaba tukirindiriye amakuru tutamenye aho muherereye undi munywanyi ku murongo haro ndabaramukije bwakurira ndayisanganye twabaramukije ni amahoro amahoro ngaha natwe turashima kabisa eh tuganira nande mutwakuye muri hehe eh muganira na Amerika ngaha mu kibenga Amerika Ego duga kwijambo duha ayo makuru mashasha tutamenye. Kabisa. Mhm. eh shaka kuvuga ku nkuru yerekeye eh ku bantu baduhamagara ku eh, bintu by'amatelefone je kuko hari umuntu yanterefonye ariko amerika wowe usanzwe umenyereye kino kiganiro amerika usanzwe umenyereye kino kiganiro ibyo byabuze mu makuru maze tubigaruka ko mu kiganiro cyo kuwa gatanu bwica ushikirije urakoze ubwira ijoro ryiza radiyo isanganiro mu myanya ku muntu alo Allo allo. Allo. Ndabaye mm, muri munyanya radio isanganiro muri bande mutwakwe muri he. No munyagihugu muri mu gisagara ca Bujumbura. Mu gisagara ca neza na neza hehe mwitwa bande. Ndinga mukeneye ndamusanzwe nagomba kuvuga. Witwa ngwiki, witwa ngwiki. Etwa Merance. Merance uti mu kinindo n'amahoro. Yego mu kinindo n'amahoro. Dugakwija mu tubwira amakuru tutamenye. kuri iki iby'abapolisi bo ngaho kiraro cyararije ngaha kuri pomuha bacungera umutekano yego mugabo bamaze iminsi baza baradufata turamenya icyo baba baduhora babafashe babasaba iki maze ku kumbura akazi kabo no kugenzura urujya n'uruza no kuraba abantu iyo bava n'iyo bajya murabatwara imodoka muba muri ko mugenda n'amaguru babafata kubera iki abavuga tugenda n'amakinga batabayafata bagahita baterefona imodoka itatu ayo makinga bayafata sangapi ku murango nyine bari eh, bumva nko mu gitondo barashobora kuba batariko barafata ngabo nka saa tatu ukazubona baratanguye bugatavurinda bugoroba mhm, ngo babafatire ikiga ekaye nta na kimwe bigera batubariraho badufata baca batwara ariko kandi usanzwe ko hari itegeko ryasohowe aho bavuga ko amakinga atarenga ibiraro bikikuje igisagara cha bujumbura iyo ngingi yo muyirenze ko murumva ko hari uburenganzira bw'igipolisi bwo kubafata kugira ngo bababuze urwo rujya n'uruza rutarekuwe igihe muba muri murarenga ingingo yaye ikiraro cyararije n'icyo kuri buraseri bari bakitogororeye nta muti ibibara kuva kuri rage gushika kuri burasire murashobora kugenda icyo mudatabara ni kubera iki babafata ubu umunywanyi wacu akavuga ibijyanye n'amakinga ariko tukibutsa yuko hari ingingo zafashe mu ntumbero z'umutekano wo mu ibarabara ko kizira kurenga ibiraro mu buhinga bw'ibyuma yari y'akadogo ariko arambwira ngo nta muntu ahari ariko kandi ikiganiro twababwiye ni cya kindi akanya n'ikiwanyu umunyonyi ku murongo alo alo alo ndabaye mwiriwe munywanyi wa radiyo isanganiro alo alo alo mwiriwe alo mwiriwe mwiriwe munywanyi wa radiyo isanganiro muri bande mutubakuye muri hehe byizigiro ishombo muri komine muramba murambya nako byizigiro hagarara neza ahantu haraga akarezo kugira ngo dushobore kuvuga twumvikana ego byizigiro duga ku ijambo uduze n'ijwi duza ku ijambo n’icyo icyo yego ikibazo kitari mhm ikibazo kitari byizigiro ntako ndakumva ngaha muri studio n'abakurikirana radio isangane ho bashobora kukumva dutunge mutuburane ayiwanyu avuga maki wundi munyonyi wa radio isanganiro ku murongo alo alo mwiriwe cyane yego tuyaga nande muherereye hehe joseph mucankuzo eh. duhaye makuru mashashe tutamenye amakuru genda iravuge ku byerekeye indwara y'ifeza no mucankuzo iyo ndwara ariko nk'uko mwabyumvise twe twifuza amakuru mashasha mutageze mwumva ku iradiyo isanganiro twabashikirije ku iby'iyo ndwara byaravuzwe cyane turi ko mm. dushaka kumenya amakuru mashasha yo barace iwanyu tutamenye tutabashikirije ngaho ku iradiyo mm. ibyo by'indwara twarabivuze kenshi reka tubwize rero ku byerekeye reka mvuga ku byerekeye iyi nkambi y'ino ikavuma iwacu ku byerekeye mhm, igize nte ni ukuvuga muri make ino vurema impunzi byari tubanye neza mhm. ariko twagira dusabe murabona nko muri bihe hariho nk'iki cy'indwara mhm. none kubura ngaha mu burundi dufite nk'impunzi nyinshi zibaho ndimo ndumvayo nk'abantu bagize inkunga bakajya nka tanzaniya usanga nk'impunzi zifite korutire none ibyo uri kuravuga izo mpunzi aho ziri ni ukuvuga none yuko ahantu bari rumva ntibabayeho ku ntuvuga nti kuguma bari hamwe ubwo wari hamwe nanjye bumva hari nk'igihe ushobora gusanga nk'igihe umuntu ashobora kwikingira nk'ibintu cyangwa hari nk'ibintu umuntu ashobora kwirinda none nkawe we mu bijyanye n'ibyo mpunzi we ikibazo gihagaze ikibazo gihaze rero nasaba yuko umenga urabona yuko gifasha ari nk'ibihugu byinshi nasaba yuko zubakira nk'ikigo kuko urimo uraraba ushobora gusanga batembera mu mihana ariko nta mwungura isatu idahizwe hari n'ibindi usanga bajya mu mihana bakonona nk'ibintu ariko ariko kumbure uvuga ibyo bononye ni ikibazo bateye ariko kuba impunzi saba nyororo kuba impunzi bafise n'uburenganzira bahabwa n'amategeko agenga impunzi ku isi ngira ngo kumbure hamwe hoba hari ikibazo bateye niho hoba hari ingorane mugabo atakibazo mugira ijoro ryiza ngaho chancho amisi mu karimbo kiwe umugabo w'ukuri umunyayi ku mungalo amahoro ndabaye mwe munyonyo radio isanganiro mu bande mutwakwe muri hehe eh ndi muri komine mugina muri komine mugina uri Freddy Freddy na mahoro nga yego mwiriwe amahoro mugina yego na mahoro amakuru tutamenye tutamenye nga kuri radio isanganiro nayahe ikibazo cyerekeye angeri mm tumaze iminsi tonde tukayibura mm shikano umuntu yego ibyo twavuze ko ari anariya tuyahiteyo habuze yangeri tubona ntara yacu ariko mubagije mubagejwe intwaro n'abagejwe igisata cy'uburimyi n'ubworozi bababwira gute ikibazo kibaho baragenda bakagana dukeya hanyuma batuma intara yabo bakajya kubabura angeri umuti rero hakugwa cyo kugwa ni uko kitari cyakwishyura kuko nyine yamaze kononekana ababyumva Fredi ngira ngo bazoheza babikorere ko urakoze cyane ugira ijoro ryiza ngaho umukino sabwe sabwe cumi na cumi cyerekeye amazi meza amazi meza imugina amazi zone nyamakarabo ngira ngo byavuye kuri ya misozi yasenyuka ariko kumbure harabamaze kubagarukira kose yo yakose cyamazi cyajya mu Hmm. oya oh, muti rero cogira kava mu nzira kugira ngo abanyagihugu bagire amagara meza yego murakoze cyane mbw'ibyo byiza fred ikindi kibazo nacyo cyerekeye mhm. hariho koperative yagiye mu buzima hmm. uri muri iyo usanga abanyagihugu bashoboye ikawa iyo muri iyo koperative uri muri iyo ga fred yego mhm. ugasanga basaba bakanga muhera batagisi ya komini bashoye yego eh, ku kiro ubushoye wese akako ikiro kimwe mu tagisi ya komine ibyo iyo tagisi ya komine muyitangira kuri izine muyitangira hehe neza na neza bariko baragupimira ku munzani byo bariko bagupimira ku munzani kuri izine eh ngo itagisi ya komine ikiro cyose eh ngo ya komine ibyo byahora byako tyagize yonyene mhm ariko ko yakavuga none mubajije mu bajejwe intwaro n'abajejwe igisata cy'uburimyi n'ubworozi babishura gute igitego ko ntari hari niyo imyenda yiri hino kumure abariko batunganya ibijyanye n'igisata cikawa bazoheza babikorera kurakoze cyane Freddy ugira ijoro ryiza ngaho imugina undi munyanyi ku murongo alo agatelefone nikamukundiye eh, ko tuyaga ariko tubibutse gusa ko ikiganiro ari ah, iwanyu havuga amakundi munyanyi ku murongo alo Tanganyika yego yewe bamugaha he akazina akazina akazina yitwa nye Christophe Christophe aha bamugaha he aha mu sonero birizi Ama kwa mhm kwa ikibazo amazi meza twebwe dukoresha amazi ya hydraulique ana ya regide mhm mm nk'iyo imvura iguye amazi adasa nabi cyane rwose yego tukagira impungenge rero y'uko amagaraje azava abangamiza kukumva atamazi meza n'ubuzima ntibumera neza none icyo kibazo cy'amazi nk'abo abajejwe intwaro ngaho iwanyu barakizi abajejwe intwaro ngaho iwanyu bamuherereye barakizi mwarakibatuye bababwiye iki nibaza ko bakeneye ko amazi aje asa n'abaza kuri twese oya mu gihe abajijwe intwaro bari ngaho ariko ntimubabwire mwe abanyagihugu ikibazo mufise ntibashobora kubyibwira erega nawe nyine ni ukubafasha mukaza mubabwira ingorane mwe abanyagihugu mufise icyo gisigaye kure niwumva ntabyo murabashikiriza rero murakoze kumbure reka ngira ngo bamaze kuvyumva bariko baratwumviriza ngira ngo ico kibazo bazora ngene ku bafasha kugira ngo gitorego nyisho tunywa amazi mabi cyane rwose murakoze cyane twabumvise ijoro ryiza ego uwundi munywanyi ku murongo hano yego mwiriwe cyane mwiriwe yego njyewe ntabara nkunda guhamagara ku iradiyo y'isanganiro sinzi ko ari n'ubu ni ku iradiyo y'isanganiro turi mu iganiro iwanyu havugwa maki mutubwire amakuru mashasha tutamenye ari ngaho muherereye yego jenda ubu muri sosoma mugabo dufite ikibazo cy'iradiyo isanganiro cyangwa iradiyo nka nyinshi ubu ntizigifata cyane namwe murabona ko turi mu gihe cy'amatora mhm. nayo nk'iradiyo y'isanganiro akunda kudushikiriza ibiganiro bitandukanye kandi binezera abanyagihugu yego mugambi nk'isaha tuba turavugana ahantu hatatu nesheze kubera nagereranije masaha mugabo urumva siniko ndabumva ku iradiyo twabumvise twizere ko ababijejwe mu buhinga bw'ivyuma ngira ngo ayo ako kamo kanyu kashikiye mugabo urumva nk'iradiyo yo mu rumonge izere fm nayo nyene yaragiye turamaze indwi zitatu tutayumva mm, ariko rero mu buhinga bw'ibyuma bambwiye ati icyo kibazo barakizi kandi bariko baragikorera ko vuba vuba na bwango muratsubira kutwumva ukuri kwa murakoze kandi kiri nacyo mhm. murabona nk'abanyagihugu tuba dukeneye kumva ibiganiro by'abanyepolitike imigambi yabo tukayumvisha ku maradiyo nabo twibaza yuko umugambi twifuza kumva badufitiye buza barivuga hakiri kare tukabimenya tugatora imigambi tubuze icyo mukoze aho kumbure buca babakorera mugira ijoro ryiza mugabo nizeye ko ababijejwe bazoheza babikorere ko bumva akamukanya nacyo kino kiganiro kimaze kugira ngo mushikize ibyipfuzo maze abatandukanye baheze babikorereko murakoze cyane mugira ijoro ryiza ya twese yaramenje barageze ko twese dusangira atagyokwibonana atagyokukokeza ingwano tigwanye injavi tigwanye umishana ishani n'imizigo bivane mu mitima yacu wishe uwasamuye isazi ibiri n'iminota mirongo ibiri ah, iwanyu havugwa amaki umunywanyi ku murongo alo alo mwiriwe mwiriwe nda nitwa ndega nari mhm ni ni amos yaramende allô allô allô allo ndabahe mwe munyanyi wa radio isangano wande mutwakwe muri hehe allo ndabahe mwiriwe na mahoro sabwe ivyizigiro mwishombo ivyizigiro mwishombo ni mu ntara ya Karusi mwiriwe amahoro ngaho komine murambya mu ntara ya murambya ah, muri komine murambya mu ntara ya murambya byizigiro na mahoro ngaho mahoro duga ku ijambo byizigiro sabwe aga telefone kanyu gerageza muhagarare neza ntituri ko turumvikana ntituri ko turumvikana alo eh. ndabahe mwiriwe mwiriwe ni ku isanganiro eh, ni ku isanganiro washyitse urinde utwakuri hehe ndi bowazi kigangabuko mu kinyinya ikinyinya ni mu ntara ya ruyigi eh. mwiriwe amahoro ngaho mu kinyinya ga bowazi amahoro turashima n'ukuri mu kinyinya mu ntara ya ruyigi amakuru tutamenya ni ayahe makuru hmm. kweri hariho ukuntu umuntu avuye no hakurya muri tanzania bavuga hmm. kwa iyo bagiye ku butegetsi bagacavuga yuko acafunga iminsi cumi n'ine si ugufungwa kumbure kumushyira mu kibanza aho n'abandi kugira ngo basuzume neza yuko atamigara y'indwara yoba yinjije mu gihugu yego kisa rero mhm. ni uko cyavuga ngo bazotanga ibihumbi cumi na bitanu ku munsi kumbure ibyo bihumbi cumi na bitanu babwira ngo muzo bitanga kugira ngo hakobuke urumva bamaze kuhapima sinzi ko ari ukuba barinjiye atakibari hamamaze kuza ataka imenyesha mugabo ashyize ku gipimo ni ukuntu bose batanga andi mahere ibihumbi cumi na bitanu ku munsi cumi na bitanu ni ku butaka bw'uburundi cyangwa ni ku butaka bwa tanzania bavuga ko ari ku butaka bw'uburundi ngo bazorire abantu baba bari sinzi ko ari ariko urumva ibyo byo kubashyira mu bindi bibanza kumbusa ushobora gusanga bashyize mu mahoteli ayo mahoteli nayo bene yo bakaba bayubatse kugira ngo biteze imbere bakavuga bati ibyo ari byose dutegerezwa kurihwa none wowe ubona ari indyo yoriha ayo mafaranga atari wonyine ashyizwe mu kato nk'uko babivuga reka mubakiye bagufunga wari kurondera ubuzima nabo ukabubura none wumva yuko yari hayikuye mm, kumbure rero byotuma abantu baguma aho bari mu kino kiringo mu kurindira kumbure yuko hazofatwa izindi ngingo eh, bufuma mugomeza muhera bakamugaranira nko muhera kugira ngo ayo mahera ayakire baba muremereye umuzigo munini kumure babijejwe bariko barabitunganya bazoheza bafata ingingo zibere bumvise amakenga ya bamwe n'abandi uburenganzira bw'ikiremwa muntu wese twubahe agateka kazi na muntu tukerekane mu karere umunyuye ku murongo alo amahoro akazina kanyu mutubwire naho muherereye yego ayo makuru tutamenye ngaho ikarusi amakuru mutamenye none ukuri hariho abantu bagidana abagore kuri badaciye mu mategeko mhm. nagomba mvunja akagoye kubera bo mu ntwaro barabe ko ndiko ndaraba umuntu arashobora kuzana umukenyezi hanyuma batanditwe bakamarana nk'amezi makeya agaca yisanije ukajya biriko biratera induru mu miryango eh, ntibarabica bokora kweri ndazi ko musitantera ashoboye none mu gihe uyu muntu azanye umukenyezi aho ku mutumba nta mukuru w'umutumba aba ahari ntabimenya mwebwe nk'abantu muba mwabibonye ntimuheza ngo bibashikirize kugira ngo nabonye bashikirize nka nk'umukuru nka musitanteri ubona bari muri ibyo bari muri by'ukurudubu ariko sinzi nyine bidohabura bigenda ari ibyo byashyitse kandi ko ndaraba hariho n'abandi biri nk'uko nyine batarambiye ibyo bintu none bimaze nk'iminsi ingana gute byibonekeje ingahe iwanyu ibintu eh, byatanguye hirya yacu ariko niho yatanga uyundi mugore nyamuhungu ariko ubu nawe ntabwo ntamukeneye kandi yamubyaye murakoze cyane kumbure ngira ngo baje intwaro babyumvise bazura ingene eh, bashobora kubafasha amayandi makuru n'isangariro n'itubumva bituma bicikagurika murakoze cyane reka mu buhinga bw'ibyuma babyumvise bari baragerageza mu misi mikeya muzusura gutumva neza cyane ijoro ryiza primavera. à des insanganyamubyeyi ku murongo alo alo we ndabaye muri radiyo isanganiro mwiriwe neza mwiriwe neza muri bande mutuwe muri hehe jewe nitwa utoyitoma ndi hano ikirungu mu ntara y'uruyigi ku mutumba w'ikirungu muri komine nyabitsinda aho muri komine nyabitsinda toma mwiba amahoro no twiriwe amahoro havugwa neza kandi ntajya amazi yo gushyira ahantu hakirwa abantu benshi barabikurikiza mhm. ni ukuri ino ni kabisa ariko icyo twagomba kubamenya tuvuga na hmm. kabisa ni ribarabara kabisa rya gisuru nyabitsinda kinyinya burema hamwe boridukora kandi ibarabara rirerire kandi ryahuze makumyabiri atatu kandi ry'ingirakamaro kabisa gisuru nyabitsinda kinyinya ryifashe eh, gute ni ukuvuga ni ibarabara ry'ibinogonogo mbere n'urujya n'uruza nta bakiharengana n'ubwo itoba iyo ndwara yatumye urujya n'uruza rugabanuka bagenzi kabisa tuzoguma dutakamba gushika aho natwe bazotwumva kuko urimo uraraba nk'amabarabara mwamwe yo muri kinyinya yarakoze umugabo baza kuraba mw'aka karere ko ngaha muri nyabitsinda kabisa twebwe sinzi bakwiye natwe ariko namwebwe ariko namwebwe mubifisemo uruhara kumbure murafise ico mwokora kugira mugaterera inguvu kugira nk'iyo ari nk'ibivu eh. vya bomoke mwibarabara mugaheza namwe mukabikurira muta menyesha mm. ni ukuvuga abanyagihugu baragira icyo bakoze mugabo urazi ingufu z'abanyagihugu aho zigarukira ntabwo nacyo bipfana na zijya mashini zikora kabisa usanga ari ibintu nyine bihuye n'imvura usanga atakuntu umenga ntako bimeze ntako byifashe mutere ibikorwa by'iminwe ntacyo byoshobora ariko tubakengurukire kumbure ko mumaze kubivugira irenga kabiri eh.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 Eh, bishobotse amaradiyo yodufashe nk'umuntu wasanga amakika george ko mbona wihutubwiye reka shabanire